Howdy, my naam is Andre van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke Woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwy op iets van alles. Lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop. 'n eh, Hartlike goeie aand aan al die luisteraars, al die mooi mense. En <laughs> dankie dat julle ingeskakel is. <clears throat> Soos julle kan hoor, is nie Andrei of Hanli wat hier gesels nie. Ek is Ludwig Venter en ek staan vir hulle in. Um, ja, they are, wat, hoe noem hulle het in Engels? Otherwise engaged. So, uh, ek staan in vandag vir hulle iets van alles. So kom ons speel iets van alles en ons begin sommer dadelijk. En, uh, kom ons doen die cranberries. Die cranberries en hulle doen dreams. Dreams. Thanks. geluister na The Cranberries en hulle het gesing Dreams. <clears throat> Dit is, uh, ja, hulle het een heel ander stijl van sing en, uh, maar ek geniet hulle, hulle is een uh, uh, uh, uh, uh, goeie groep en <clears throat> ek dink hulle sing zombie ook of so iets. Right, volgende, die parakoor van Paul McCartney en eh, ek wonder of het meer een kinderliekie is of wat, hy kom moet seker in ene, een of ander eh, kinderrolprint voorkom of so, want uh, selfs die uh, weergave wat hulle op YouTube het is uh, aanskoulik, dit lyk cute en dit lyk oulik en dit lyk of kinders dit sal geniet, ek dink die dingse naam is We All Stand Together as ek reg is eh uh, en uh, ja, natuurlijk, het is Sir Paul Kaartney, wat in 42 gebore is, een Engelse sanger en liekie skryver, wat het vir ons aanbied. Uh, kom ons luister na, We All Stand Together, die parakoor. MUZIEK dammiekie toch, as het so klink, as ek bly, ek bly nie na by een dammiekie of een rivierkie nie, maar, eh, <laughs> maar ek geloof dit sing jou in die slaap, die parag uh, eh, achtergrond en uh, ja, jylle luister na wat iets van alles, ne? en uh, dis Ludwig Venter hier so, hy staan in, uh, hy, dit is nou ek, uh, staan in vir Hanlie en Andrei, wat vanavond uh, nie beskikbaar is vir hulle uitsending nie, en uh, ja, ons hoop het gaan goed met hulle, en ons uh, hoop om hulle weer te hoor gauw. Die volgende liekie is van The G Cliffs, is ook een groep, en die liekie is I Understand, is een gewilde liekie en is geskryf dier Pat Best, in 1953 gepubliseer. Die opname is dier June Valley geskryf in RCA Victor Records. Dit het eers op 2 juni 1954 die Billboard topverkoper lijst bereik en het 12 weke op die kaart vertoef, latere weergavers uh, eh, dier die uh, G. Cliffs en uh, Freddy die Dreamers is ook uh, tot die treffersluiste verhef. Nou laas genoemde weergave was het meer as 1 miljoen exemplare wereldwijd verkoop. Nou kom ons luister na The G Cliffs en I understand wat understand die ou. Kom ons luister wat hy understand. Wat wat wat verstaan hy wat so moeilik is? Hier kom hy. I understand. Look away. Just how you feel. Oh You'll never Why not reveal? It's over now, but it was great. always remember I love you I love you I love you We'll sip a cup of wine My dear poor old I understand I understand, sê die ou G. Cliffs en hy sê, let's bygons be bygons. Nou ja, uh, ek, ek sê altyd, as ek hierdie geen <laughs> luister en dinge kan, die een van my, wat my ma my geleer het op hierdie weisie, sê sy, I understand, daar kom die van, hy kom al vir Ben, hy het gesteel een sakkie meel, een blikkie jam, <laughs> so het ons om altyd gesing, die, I understand. Right, mamas en papas en hulle gaan na California en uh, ja, hulle is uh, die groepse stichter en facto leier, de facto leier, John Phillips, wat in 1935 gebore is, was een bykie ouwer as die meeste van die gemiddelde kunstenaars wat in die middel laat uh, eh, 60s as rocksterre opgetreed. Hy was meer van Elvis Presley's generatie, die product van chaotische thuislewe met moeilike kinderjare en adolescentie, wat geleie tot die lewe as een laaflak misdadiger. Nou ja, hy het moos saam met Cass Elliot en die, eh, ek het gestraand, het ek uh, gesê, toe ek Lulu gespeel het, so het ek gevra, hierdie Lulu was sy nie deel van een groep uh, by name mamas en papas nie, Nee, ek was verkeerd, dit was nie Lulu nie. Ek sien nou, dis mama Kes wat ek van gepraat het, die antie wat so bykie groot is, wat jank oorlede is. Nou ja, ons luister na hulle en hulle sê, California, loving van die mamas en die papas. MUZIEK papas, uh, eh, die vrou was mama Kaz gewees natuurlijk, ja. En, ja, Heinzie Kroenje, ek sien jy is ingeskakel en jy sê, jylle het beerdkracht so, ongelukkig moet jy op jou phone luid. Man, ek gee nie om of jy op jou phone of op die radio of op jou rekenaar, solang jy luister, dis wat belangrijk is. Baie welkom by ons program vanavond en ek hoop jylle geniet die muziek van Heinzie iets van alles, kom ons luister vervolgens, gaan ons, nou, eh, dit was een rolprint gewees, die Mike Curb Congregation, he. hy, eh, Michael Curb, Mike Curb, is gebore op 24 december 1944 in Savannah, Georgia, Verenigde Staten, en is die uh, Amerikaanse muzikant uitvoerende hoof van die rekordmaatskapie, motorsport motor, eienaar en politicus. Hy is ook die stichter van Curb Records, hy het sy eh, eie muzikale groep, The Curb Congregation, en 1960s uh, eh, het hy dit georganiseer, hy het vroeg in 1971 die top 40 competitie popcompetitie gehad met die titel gesnui uit die album Burning Bridges wat gebruik is as die thema van eh, Brian G. Hutton se rolprint Kelly's Heroes. Ja, die Likkie het nummer 1 in Suid-Afrika bereik. Mike Curb in die Congregation. Hulle doen vir ons die ene Burning Bridges. Moe nie die brug verbrand nie, mag hulle eendag doodig kry. Wat is die gezegde? Nou hier kom hy, Mike Curb Congregation. MUZIEK sy Burning Bridges, my Kerb Congregation, en dis my werk om jylle wakker te hou tot ten minste 9 uur vanavond. So, doen jylle jylle werk ook, en hou my wakker, gesels met my. uh, <laughs> jy weet, het is uh, tweedelig, en as jylle nou nog luister, en meen het ek het vir die eerste half uur, het ek geslaag om jylle wakker te hou, so ver. Maar, die hand is nog jonk, 9 uur is nog ver. Nou, kom ons by een eh, damesgroep, uh, die Sherelles, hulle was een Amerikaanse meisjesgroep, wat bekend was vir hulle ritme en blues, doo-wop en sielsmusiek, wat in die vroege 1960 gewild geword het. Hulle het bestaan uit schoolmaats uh, Shirley Owens, uh, Doris Cowley en Eddie, Mickey Harris, Eh, later eh, het sy uh, eh, Eddie Harris uh, McFadden, McFadden geword. Nou, en Beverly Lee was die laaste lid van die groep. Die Sherelles, hulle bring vir ons, hulle sing nou vir ons, vir die oons wat op die grens ges, geveg het, die oons wat op die grens is, het geniet om sikke liekies uh, te ontvang in die, wat was hy vrouse naam, Pat Carr. Pat Carr het ons altyd uh, die uh, program gehad vir, vir die man op die grens. Eh, Fosse's uh, favorites, dit is recht. Ja, kom ons luister, The Shirelles met Soulja Boy. Soulja Boy dit gesing het. Nou, die volgende jene is, ek het al, ach, my laaste drie programme, denk ek, sy was elke keer het, sy opgetreed daarin, so ek gaan nie haar hele pedigree gee, en ek wil net sê, ek het nie genoem in daarie, dat Virginia Lee in 1987, nee, 87, is sy met borstkanker by Virginia gediagnoseer, waar dit te laat was vir behandeling. Sy het haar toe aan die samenleving onttrek, en op 7 januari 19 90, Eh, in Johannesburg op die ouderdom van 63 het sy gesterf. Dit kan nie met zekerheid gesê word, maar uh, sy het omtrent 45 langspeelplate, 75, 7 singles. Nou wat is hy 7 singles? Ek het nou die dag vir Jannie verduidelik. Uh, <laughs> uh, dit is, uh, die, die, die plaat is omtrent 7 duim in deersnit, en dit het een enkel snit op, so dis ook om my sêng wil, Seven Single genoem is die fin, vinyl plate, vinyl, en selfs, uh, sy het uh, eh, 78 spoed plaat ook gehad op die uh, welkom etiket. Nou, uh, die uh, uh, 78 spoed wat sy gehad het, was uh, genaamd 10.000 Mile, en dit is die een waarna ons nou gaan luister, Virginia Lee, sy syng vir ons 10.000 10.000 myl. Klink so ver. And now, it's time for a classic. So lang die stel duisend myl so ver van my tien duisend myl geskyk alleen is ek er my hart is seer want vir jou Wie sal jou tienduizend mijl so ver van my tienduizend mijl geskyn alleen is ek my hart te seer want vir jou sien ek nie weer nacht voor jy They sent me prachtig, want sy het altyd so uh, echo, uh, of uh, ja, uh, akoestiek in die saal, of in die uh, lokaal waar sy haar opnames doen, Virginia Lee, en sy was bekend daarvoor, en dan ook, uh, ek het hierdie ene, dit is waar ek haar leer ken het, met 10.000 myl, uh, wel, ek het omtrent 10.000 <laughs> myl gerei op een trip, uh, toe ek heel pad na Virginia Lee oor en oor en oor, ek het saam met my oom gerei, en ons was op pad na die ou Rhodesia toe, ek weet nie, hy het sake daar gehad, wat hy moes uh, gaan, of uh, is het my oom, my paas en neef, wat is my paas en neef, ok, dit, whatever hy is, uh, is saam met die ou wat ek gerei het, en hy, toe ek vir hom uh, aanduil, dat ek van die plaat hou, het hom vir my oor en oor en oor gespeel, die hele pad Rhodesia toe, Maar in elk geval, ons stap aan en ons kom nou by een ander ou, wat ek ook baie, baie uh, van hou, en dit is juist, omdat hy my dier die schooljare, het hy, was hy by al ons parties, en ons het al sy plate elke keer gespeel, en ek noem het ook elke keer, dat uh, hy ons so verskrikkelijk vermaak het, en uh, hy het baie treffers gehad, of wat kort op mekaar, soos al, uh, Dizzy, Rai Verheysel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tide, en uh, ja, Tommy Rowe natuurlijk is jou wat ek van praat. Vandaag sing hy vir ons een van sy eie competitie, uh, eh, composities in vele lande, nummer 1 positie eh, bereik en nummer 70. En uh, Tommy Rowe natuurlijk, Much More Love, I Found a Girl Who Gives Me, kom hy, Maybe you love me. Tommy Rowe, hy is die man wat so impressed is. Hy het iemand anders gevind wat vir hom meer liefde gee. Uh, ja, jy, uh, uh, ek sê altyd, uh, when you fall in love, you can't fall out of love. Huh? Ek meen, ek kan nie sien hoe mense kan sê ek het jou lief en dit meen en dit dier nie ek weet nie, ek kan dit nie verstaan. Maar in elk geval, hey Hanlie, ek sien jylle is ingeskakel, dankie, ek is blij jylle luister saam, en na uh, die program van Hanlie en van André, en uh, ja, sy sê daar so, dat André vandag weer tuindienst, maar sy ou op pensioen is, dan sy op pensioen, wat sy getuinwerkerij, uh, is dit nou weer met hom, dat hy weer uh, uh, uh, rug aan hom het, en uh, en dan uh, die, die ander een is uh, eh, Jakko, jy het hom vir ochend vroeg by die dokter gehad, ek hoop dit gaan gauw beter met hom, en dan, uh, ja, so ek kan glo, jylle is uitgeput. Uh, maar uh, ja, solang jy dit saam luister, is als hankiedori, of hoe sê jy in Engels, ja, dis min of meer, hoe hulle dit sê. Die program gaan aan en ons kom by Queen of My Heart, is een liekie van die Ierse seensgroep Westlife, seensgroep, haha, mansgroep, nou, daai was lang tyd was hulle seensgroep. Dit is op 5 november 2001 vrygestel as die eerste enkelsnit van hulle derde studioalbum World of Our Own. Nou, World of Our Own is eindelijk die Seekers is een liekie, ne? Dit is in die Verenigde Koninkryk in Ierland vrygestel as een dubbele A-kant enkelsnit met When You Look Like That, dit het tot die eerste plek op die UK solo kaarte gestuig wat die groep die negende Britse nummer 1 in 2 en een half jaar gegee het en dit een week lang aan die boekant van die grafiek geblei het. Westlife is die oukies en hulle sing vir ons Queen of my heart, die koningin van my hart, hier kom hy. Hier kom hy. understand is where we belong. So how do I say, do I say goodbye? We both have our dreams, we both wanna fly. So let's take tonight to carry us through the lonely time. eternity. never let go while dancing. live, ek wonder wat se instrumente het hulle als in daar die uh, opzet. Ek hoor daar is bagpipes en ek hoor daar moet een orrel wees en viole en uh, uh baie effectieve drum en kitaar en joh, en dan sal sommer kerkklokke ook tussenin. Nou ja, ek hoor, dit is een instrumentvolle instrumentvolle liekie wat hulle daar vir ons singt. Die ou wat nou kom is Josef, Josef Islam. En hy is gebore as Steven Dimitri Giorgio op 21 juli 1948 en hy was algemeen bekend onder sy verhoognaam Wie kan raai? Skree hom uit as jy weet. Jep, jy is reg, ek hoor jou van hieraf. Cat Stevens en die een wat hy vandag vir ons gaan sing is Morning is Broken van Cat Stevens. Kom ons luister. It's the 60s all over again. for the sea. mee op te staan. En uh, ja, wat kom volgende? Kom ons luister na, uh, hoekom nie, BZN. En hulle sing Walsing Maria. Nou, BZN is ook eh, een groepie, uh, dat wel afgeskop is een pop en rock groep in Volendam, Nederland in 1966 met die orkestlere Jan Veeman, Seestol, nou hoor nou daar, Seestol, ne, Evert Woestenberg, uh, Jan Tjaip en Gerrit Woestenstein. Nou, die tol, daar was twee tolbroers wat in hierdie, hulle het weggebreek om later tol en tol te begin. En ek hou ook baie van die type muziek wat tol en tol later, uh, eh, naderhand uh, vir ons uitgebring het. Nou, Annie Schilder was die uh, in 1994 uh, Eh, is sy vervang dier die huidige uh, dame, uh, Carola Smit. Nou kom ons luister ees nou na Waltzing Maria van die DZN groepie, band sonder naam, orkest sonder naam. Hier kom hulle van 1966 af. O nee, 86. When it all its arrow comes straight to your heart. And you can't sleep at night cause we're living apart. You ain't sure about her, don't know what to do. Oh, well, don't be afraid cause there'll be someone new. If you don't have much money, it makes you feel blue. Then you are a poor gambler with nothing to do. That big wheel of fortune has no plans for you. Oh well, don't be afraid, cause we all do love you. Let's come together. laderas daar sy, is nogals verbaas en doe baie vrouwmense eindelijk, wel, ek wil het nou nie sê kategories nie, maar uh, uh, kan ek orkes maak, soos hierdie bezit en nou, die Carola Smit het een prachtige stem en jy weet, het harmoniseer so met die mans, dat dit geel een ander beeld, selfde met voor Jackson en Jill, as mens hulle wil vat, en die seekers, en, oog, daar so baie, waar die man en vrou groep saam, of mans en een vrou, uh, waar die vrou uitstaan, middle of the road, die type man, dit is altyd prachtige muziek, uh, Ebba. Ok, kom ons stap aan, en ons kom nou by Claude King, en die liekie wat hy vir ons uh, doen is Wolverton Mountain. Nou ek het ivers, ivers het ek opgelees van hierdie Wolverton Mountain en daar was rechter uh, Clifton Claudius wat daar boog geblei het en hy was baie erg oor sy dochterkie. Hy het nie sommer net daar gaan. En later was daar een ander plaat uitgebring, uh, ek dink het was dier Barbara, nee, Dorothy Baker. Dorothy Baker het uh, plaat uitgebring en sy het gesê, I'm the girl from Overton Mountain, so sy het gesing as uh, die Klauders sy dochter. Maar in elk geval, kom ons luister na Overton Mountain van Toentertijd. Hier kom hy. They say don't go on Overton Mountain If you're looking for for a while. Horse on Flowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds Tell Clifton Flowers if a stranger should enter there. All of my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. No Clifton on flowers. He might take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers if a stranger should wander there. the mountain, it's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey in Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers if a stranger should wander there. But I don't care about Clifton Flowers. I'm gonna climb up on his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about Clifton Flowers. I'm gonna climb up on that mountain and I'll get the one I love. I don't care about Ons is country songeres en ek luister na Andra en Hanley op Ramkat Radio. Jessie Francis, maar jy kan nou maar liegen dit is nie Francis, gemeen, <laughs> dit is nie Hanley en uh, André wat hier gesels nie, is ek. Nou ja, dit was Francis, country sangeres uh, eh, van Springsse wereld uh, en haar inzet tot hierdie program. Iets van alles. Nou, jy sien, daar had ek julle vir julle uur lang het ek julle nou al wakker gehou. Die wat nog luister, uh, as jy my nog hoor, dan luister jy nog so dan het ek geslaag vir om jylle die eerste uur wakker te hou. Luister hierna. Heel perskeur in 14 dae in die goede val en het reen bieke bieke, het reen bieke bieke, het reen in die westrans val. Ramkat Radio biedt aan iets van als. Val, dan hoor jy hoe die railway persters in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway persters... Ja, dit was Anton Goosen en hy het aangekondig dat hierdie die program is iets van alles en jylle kan om elke woensdag aand kan jylle om luister. Nou kom ons by een meisiekie. Een meisiekie wat sy naam is Elisabeth Maria Magdalena van Seil. Haha, ek het jylle. Ok, ek wonder of ek eers die plaat moet speel en dan vir jylle vraag, jylle moet my sê wie dit is uh, eh, ach nee, kom ek sê maar vir julle, en uh, ek praat natuurlijk van die vrou wat Timothy sing, sy is geboor in Den Haag in Nederland, hulle verhuis na Suid-Afrika, waar sy naam maak, naam maak, sy het een ander naam gemaakt. <laughs> Haar naam was Elisabeth Maria Magdalene van Seil, sy het toegewoord Karika Kesenkamp. Hulle verhuis na Suid-Afrika waar sy naam maak as een gesangeres. In 1967 verskyn sy in die rolprent die professor in die prikkelpop en syng die liekie Timothy. Nog baie jonk daar, nog zwart en wit denk ek, ja, as ek reg onthou, uh, wat dier die 4 Jackson en Jill bekend gemaakt word. Jamie Eis speel die rol van die verstrooide professor Hans Bota, is as een beoordelaar in die skoonheidswedstrijd en baie kortliks sy sien word ontvoer, daar is ook gevechte en wetuivering eh, tussen die deelnemers, terwyl die professor lelik kleitrap. Gert van den Berg, Gordon Mulholland en Arthur Swimmer is van die ander bekende name in daar die rolprent. Nou kom ons uh, uh, het uh, luister dan na Karika of uh, Elizabeth Maria Magdalene van Seil en sy sing vir ons Timothy, hier kom sy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy for me when I look in your eyes. I did wrong. Oh Timmy, you're not true. You know that I love you. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the Dinsdag, Timothy van Karika Kiesenkamp, uh, eh, eh, ek kan onthou die, die uh, scenario waar daar die opname was, dit was uh, soos typies uh, studenten, amal in een kamer, al die damiekies, in, in hulle shorty pyjamas, en sy het op die bed gesit, en kitaar speel daar so, en Timothy, uh, Timothy gesit, ek wil sê Tennessee, want die volgende liekie is Tennessee, uh, maar uh, Timothy gespeel, en die ander het haar net oopmond gesit en aanstaar na die prachtige muziek, en die rolprent die professor in die prikkelpop, ok, natuurlijk, daar had ek nou klaar vir julle gesê, die volgende ene is die Tennessee Wals, Connie Francis is gebore as Concetta Rosa Marie Franco Nero, jy sê, die mense het amal ander naam vir hulle geneem, hoekom? I mean, de, as sy nou gesê het, sy is uh, Concetta Rosa Maria, Franco Nero, in plaas van Connie Francis, uh, wat sy verskil sy route aan haar performance gemaakt het. Nou, maar sy is gebore op 12 december 1938, sy is Amerikaanse popsanger in toonaangevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s, vroeg 1960s. Nou, alhoewel haar kaart sukses die tweede helfte van 1960 afgeneem het, het Francis die uh, top concert aantrekking geblei. Nou ja, ons, uh, ja, so, daar was uh, alkoholisme en dergelike probleme wat plaasgevind het en sovoort. Maar, uh, kom ons luister na haar weergawe van The Tennessee Waltz. I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were waltzing, my friend stole my sweetheart. have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. sea walls when an old friend I happened to see introduced her to my loved one and while they were waltzing my friend stole my sweetheart much I have lost Yes, I lost my little darling The night they were playing The beautiful Tennessee hmm, So mooi, so mooi en rustig. Nou as ek sê rustig, dan praat ek van sonda, drie uur die middag, moet jylle inskakel, jy weet, dan kan jylle na rustige muziek luister. Ek het elke sondag drie uur tot vijf uur het ek een program aan en dit is uitspan. Uh, en uh, ja, die uitspan program, sondag uitspan en dit is om jylle in die weekluim in te bring, dat jylle afkoel. Jy weet, mense het ons afkoeling nodig na so een woelige naweek, vooral as jy weg was van die naweek of, ja, dan moet die mens een bykie afkoel. So, dit is sondagmiddag. As jy rustige muziek wil hee, dan is dit die tyd om in te skakel. Nou, ek weet nie hoeveel vir jylle kan onthou nie. I will return van Springwater. Uh, ek dink het was 71. Ja, 71. Kom ons luister nou. Uh, ek wonder wat sy instrumenten is ook hierdie, hierdie wat hulle inlei. Uh, kom ons hoor of ons kan uitmaak. Hier gaan uit. MUZIEK as hy, dit was Springwater met I Will Return. Nou, eh, jy weet, in die Weermacht door op die grens, was ek seker maar baie sensitieve ookie gewees, want eh, as ek eh, die liekie speel en ek luister in I Will Return Someday, dan het ek een traan in die oog gekry. <laughs> nou ja, ek kan dit nie geloof nie, maar dit is so, ja, uh, mens verlang huis toe, man. Uh, Nou, eh, eh, ek het gesê, ek wonder wat sy instrument, ek weet nie, ek het al gehoor van, ek weet nie wat is een synthesizer nie, maar eh, as iets soos een synthesizer moet klink, dan is dit die klanke, ek weet nie of dit is wat het is nie, maar in elk geval, moet nie daar oor bekommer nie, dit maak die saak nie, is een mooi liekie, en uh, ons het om geluister, en uh, ons sal om weer luister in die toekomst, en uh, ja, hier kom die damekie, Katie Melua en sy gaan sê The closest thing to crazy Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die oudteam Magnum Night Rider MacGyver en Hardcastle en McCormick dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en greik muziek vir ons damse gaanse. Luister sommer nou 24 uur, 7 dae week wereldwijd op www.ramkatradio.co.za Ramkat in Limpopo, geskik vir alle ouderdomme, pooltafels, daardborde, kindertuin, buitenlig area en vele meer. Heerlijke kos vir oud en jong, lekker muziek en met gereelde, levendige optredings dier bekende en opkomende kunstenaars. En sluitende die eienaar Jannie Duplessie met sy lekker country sang, geleef buiten die ou Nijlstroom Modimole, so wat 7 km van een snelweg en 3 km van het Modimole. Hier is selfs grootskerm vir enige geleentheid. Jagkamp, pap en grillskoot beskikbaar vir venues kursus, konferenties en vergaderings tegen bekostigbare prijse. Skakel gerust vir Jannie by 076-39-55-944 of vir Hanlie by 082-736-1389. Jagdkamp Pub and Grill, die lekkerste plek in die noorde. Gooi nog Ja, die Hanlie is natuurlijk Hanlie van Staden, Hanlie Venter van Staden, en nie Hanlie van <laughs> Rooi en ons omroepers is, maar dit is die plek om te wees, daai, dit klink my so, ek sal like om eendag daar uit te kom, en uh, deel te wees van al die dinge wat daar aangaan, dit is ongelooflik, dat hulle so bezig kan wees, en altyd iets aan het, en soos hulle sê, billike prijse, en dit is die jachtkamp door in Modimolu, eh, uh, ek raak altyd nie mekaar moet hy, as ek modi modi moet sê. Maar in elk geval, ons stap aan in die program staan nie stil nie, en ons is al per uur en een half, ek het nog net een half uur om julle wakker te hou, en eh, so, eh, moet nie nou achter oor sit, of achter oor, moet nie julle oor toemaak nie, julle gaan in die slaap raak. Kom, ons hou julle nou wakker. Uh, kom, ons speel nou vir julle een van uh, Griekse kunstenaar Artemios, Artemios Demis Venturus Roussos. 15 juni 1956 is, uh, eh, 46 is hy gebore en 25 januari 2015 is hy oorlede. Nou, Uh, hy was een Griekse sanger, wat een internationale bekroemde loopbaan gehad het, as een solo opname kunstenaar. As vokale solist bevat sy repertoire liekies, soos Goodbye My Love, Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs, en uh, Forever and Ever, maar ek denk sy bekendste was natuurlijk My Friend The Wind. Roesel set het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het een onwaarschijnlijke seksymbool met een kaftan geword. Eh, uh, Uh, eh, kaften is natuurlijk die variant van een kleed of tunic en word dier al duisende jare in verskillende kulture dwars oor die wereld gedra en as, a, as uh, is van een Aziatische oorsprong en uh, ja, dit is dikwels gedra as een jas of een oorkleed gewoonlik met lang mouwe en dan kom die jas of die rok dan tot by die enkels en die... one magic summer day, the dream came true and blew away. For us, our love began to grow. The time had come for me to go. Now all that I am living for is to come back to you once more. the tempting smile that lights your face. And just as long as we're apart, the same old song will haunt my heart. Bieg, ek weet nie waar is Arcadia nie, maar het klink soos een lekker plek. Lovely lady of Arcadia. Nou kom ons by een ou wat, uh, ja, is een lekker dikkie man, is Andy, Andy Andrew Stewart, die sien van onderwijzer geboore in Glasgow, Scotland en uh, op 30 december 1933 en hy is oorlede 11 oktober 1993 en hy was een Skotse sanger, vermakelijkheidsster en een liekieskrijver. Hy het gedurende in 1960s die BBC TV reeks The White Heather Club aangebied en sy liekie Donald, where's your trousers? <laughs> <laughs> was een treffer van 1960 en 1989. Nou Andy Stewart sing vandag vir ons sy ander reese treffer en ek dink hy was nie bekend vir baie nie. Maar eh, ja, hier kom sy Scottish Soldier, lekker luister. MUZIEK a soldier, a Scottish soldier, who wandered far away and soldiered far away. There was none bolder, with good broad shoulder. He'd fought in many a fray and fought and won. He'd seen the glory, he told the story of battles glorious and deeds victorious but now he's sighing. His heart is crying to leave those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills, or the island hills. They're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills A soldier Scottish soldier who wandered far away and soldiered far away. Sees leaves are falling and death is calling and he will fade away in that far land. He called his piper, his trusty piper, and bade him soundly a pibroch sad to play upon a hillside, but Scottish hillside, not on those green hills of Tyrol because those green hills are not Highland hills or the Island hills. They're not my land's hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of oh. home. And now this soldier, this Scottish soldier, wonder far no more, and soldier far no more, and on a hillside, a Scottish hillside, you'll see a piper play his soldier home. He's seen the glory, he's told the story of battles glorious and deeds victorious. The bugle sees now, he is at peace now, far from those green hills of Tyro. Because those green hills are not Highland hills, or the Island hills, they're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. Because those green and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. Tragische story daar van die soldaat wat in een vreemde land sterf en dan daar begrawe word Not Mylands Hills, hy word in a Farlands Hills, word hy begrawe shame. Uh, as ek hom geken het, kon ek een relingstref, let hulle opgravings doen in die ou, in Mylands Hills, te gaan herbegrawe. Die dammetjies, Pussycat, is een Nederlandse country muziekgroep uit Nederland, die drie Kowalsik sisters, Tony Willie, uh, Marianne Hensen en Betty Dregstra. Oh, Dreg, Dregstra. Klink soos hierdie karre, die Dregstra. <laughs> Die meisies was uh, die dochters van een Poolse mijnwerker en het in Limburg groot geword. Uh, soos ek sê, nie een van hulle is juist uh, hulle maas die mooiste dochterkies nie, maar uh, ja, hulle is, ek, ek hou van hulle. Hulle het uh, muziekloobaan in 1963, as die Singing Sisters begin met liekies in die Duitse taal gesing, hulle het uh, daarna hulle naam in Holland, na the Bee Gees, verander. Die groep het hulle naam een derde keer in Sweet Reaction verander en die onsuksesvolle single Tell Alain in 1973 vergesel, Eh, of ek eh, meen vrygestel, <laughs> vrygestel, vrygestel. Die groep het in 1975 uiteindelik die naam van Pussycat gevestig, die volgende lied is van hulle, en uh, ja, hulle, die een wat hulle syng, verskyn op die album First of All in 1976 en op die album Souvenirs van 1977 en die, die siekstuk is Then the music stopped. Hier kom hy. MUZIEK music. Go. Pussycat en hulle het gesing When the Music Stopped en hy het toesommer so in die middel daar gestop en toe is daar interference en sovoorts, jammer, jammer daarvoor, het was my vingers wat geglei het uh, jy sien het is so koud ek bewe <laughs> en as ek bewe dan klik my vinger op die uh, muis waar hy nie moet nie, maar in elk geval Hey, ons kom, my sentimental friend is een lied geskryf dier Jeff Stevens en John Carter en uitgevoer dier die Hermans Hermits. Dit het nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en Ierland bereik, nummer 3 in Australië en nummer 6 in Nieuw-Zeeland in 1969. Dit het die beste gevaar in Suid-Afrika waar het nummer 1 bereik het. Die liekie is vervaardig dier Mickey Most, Hermans Hermits, my sentimental friend. Ek kom hy. today's best music. Best music. Go somewhere else. This is Oldies Radio. On the floor cor. Daar is hy, die sienkies, die sienkies Hermans Hermits, en uh, ja, hulle het altyd een mooi skoon loobaan gehad, uh, daar was niks van uh, eh, dwellums of enige iets leliks in hulle verlede nie, <laughs> en uh, hulle was altyd nekies aangetrek, en uh, ja, dit was uh, aangename groepie, ander liekies uh, wat Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, en The Whitewash Cable, Eh, ja, hulle paar prachtige liekies gehad, hulle was gewild hier in die dwars dier die 70s tot die vroege 80s, dink ek. Nou ja, kom ons gaan aan en ons kom nou by jou ou wat amal ken en wel, as jy hom nie ken, nie ken jou pa om. Jou pa en jou maat om geluister en jy moes maar saam luister, of jy nou wou of nie, maar ek het geluister en ek het hom gelijk, so my kinders moet hom like. Hier kom hy. Jim Reeves, uh, sy uh, eh, rechternaam was Travis, ne? Hy was Jim Travis Reeves en hy is op 20 augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Nou uh, ja, hy het uh, al vroeg begin op 9 doen hy sy eerste radio uitsending op 15, van 15 minuut op een Shreveport radiostasie. Die ou met die gouwe stem sing nou vir ons en hy sing Hey, hey, hey, Snowflake. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake. Ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake. You've got me warm with a burning desire for you. Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine. You were standing there with snowflakes in your hair. You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew for one excuse to get acquainted with you. Then I said, Snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake. Ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake. You've got me warm as a fire with a burning desire for you. The ice was breaking and love was waking in a winter wonderland when I felt you slip your fingers in my hand. Now snow is gleaming and I'm not dreaming. I know this is for real. The love I have is too much to conceal. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. Ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake. You've got me warm as a fire with a burning desire for snowflake. you. Lekker, lekker oom Jim, Jim Reeves. Ek het om in 1964 op die welkomse lichawekie wat recht oorkant my huis was, het ek om daar gesien, en ek kon in sy skoen gevat het, hy het op die vlerk van die vliegtuig gestaan. Rankat, a voice note van eh, Clive Bruce, kom ons hoor om. Hi there, my name is Clive Bruce. I enjoy listening to Rankat Radio, the station with the best music and the best listeners. One he is like Clive Bruce, hy sê the best listeners and the best music, maar hy praat nie van ons omroepers nie, damn, ek voel nou, ek voel in die gezicht gevat, rarig, huh? <laughs> die beste omroepers ook, hoor, uh, onthou, uh, Jannie is die ou wat met hom gesels, en uh, nou, Jannie volgende keer moet jy vir hom sê, hy moet amal noem, hy moet ons nie uitlos nie, Um, maar, dit is recht dat hy nou opkom, hy is die countryman en Don Gibson is die country ou wat gaan sing in die volgende likkie en die likkie sy naam is Sea of Heartbreak. Is een lied wat geskryf is dier Paul Hampton en Hal, Hal Davids en uh, opgeneem dier Don Gibson in 1961 al. Nee, toe het country al bestaan. Ja, die lied beskryf die gevoelens van verloore liefde en vergelijk dit met verloove metaforische see van intense hartseer en emosie. Ai, sy. Eh, dit is maar waar oor country gaan. Die opname wat ons na luister is Don Gibson met Sea of Heartbreak. MUZIEK of a heart Uh, lekker man, lekker. Dit was Don Gibson in Sea of Heartbreak. Nou, moet jylle luister, jy weet, ek uh, gesels so af en toe met een paar kunstenaars. Jy weet, aan en af. Nou, hierdie komende maandag, uh, die van jylle wat van Valley en Swart hou, steek op jylle hande, dat ek jylle tel. Nou, daar is so paar van jylle. Nou man, in die kuis, <laughs> maandag, gesels ek met Valiant Swart op my program op die horizon. Dit is, is het maandag? Ja, maandag, 4 uur die middag. Uh, eh, Valiant Swart, en uh, ja, jy weet, hulle, die, die, die, uh, eh, promosie uh, groep, wat die kunstenaars promote dier vir hulle onderhoud te reel op radio en so aan. Hulle het my al uitgevreed van die kant af hoor. Hulle het al vir my gesê, luister, uh, ons geef jou hierdie uh, kunstenaars om mee te gesels, maar uh, moet asseblief nie, uh, maak het so 15 of uh, 30 minuut op maximum, jy weet in hulle schedule ook, hulle schedule die uh, geselsie van uh, 4 uur tot uh, 4.30 Nou, ach, jessie, wat, ek, ek probeer my best hoor, ek vraag, ek het die vraag al so ingekort, en met partij mense krijg ek het recht, dat ek met die klompie vraag, uh, eh, kom ek deur in die 30, maar ek en uh, hierdie ou wat maandag gesels, uh, ons het so lekker gesels, uh, <laughs> wel en zwart, ons het een uur en 30 minuten, net gesels, nie muziek nie, ek moet nog die muziek daarby sit ook, so ek sal, ek sal hom met kort knip, elke kort kort, en plaat tussen en gooi, en oeh, ja, en ek sal die plate ook, ek weet nie wat gaan ek maak nie, want die, soos ek sê, die mense vreet my uit, omdat ek die kunstenaars misbruik, maar ek sê dit ook toe vir Valiant, jy weet, en hy sê vir my, ach man, met jou nie aan hulle steer nie, ek en jy het gezels, en ons het lekker gezels. Nou ja, <laughs> so, as jy een gap het, luister maandag na ek en Valiant Swart se geselserij. Vervolgens, Jason Mraz en soos ek sê, hierdie is een wat jy vir jou dochterkie speel terwyl sy nog jonk en klein is. Hier kom hy, I have it all. Thank you. Graciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May it take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or oh, may the road follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that i be sad without you. I want you to have you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or oh, may the road less paved be the road that you follow. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go. Raise your glasses. Go, go, go. You can have lekker ne, joh, het al die wense vir jou dochterkie terwijl sy nog klein is of uh, so, uh, so, sy gaan een goeie toekomst he. Um, ehm, ja, uh, ek het, ek het, ek het uh, recently, toe ek een naweek door in Pretoria by Cullinan was, het ek gehoek geraak aan uh, potplante, <laughs> kan jylle geloof, Nou, ek durf nou nie nabij uh, eh, nursery te kom nie, of kwekerij. Ek moet wegblij. As ek voorbij een kwekerij rij, of as ek door toe gaan, kom ek nie nabij. Ek moet nie nabij hulle kom nie. Maar nou, sien ek selfs in Woolworths, het hulle blij die plante, so, uh, <laughs> ek kan myself nie keer nie. Uh, ek sit gauw vir julle foto op, op, uh, op die WhatsApp groep, daar uh, op uh, die uh, eh, staties uh, eh, WhatsApp groep, en net om te wees hoe lyk my, net my lesenaar alleen, ek so sê, dit is chaos. Uh, right, ons kom nou by Freddy Breck, en we hoor, uh, ons hoor, we believe in tomorrow. Dit is ons die ouwe slavekoor, is het nie? Ek dink is hy. tomorrow and the way full of joy and no more sorrow.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 And the sunshine of life will be yours night and day. me. What a feeling I feel when I love you. Never cry, no, don't cry, neither will I. Oh, not me. In your touch, there is such harmony. We're two shadows alone. see heaven. memories will go and the new sunlight will shine. A new day, a new way. A tomorrow will bring yes a new way our tomorrows will bring. For you, for me. You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Nou ja, dit het daai tyd van die aand geword, ek hoop ek het julle wakker gehou tot nou, as daar nog iemand is wat luister, seek op julle hande, en ek sê vir julle, julle moet een goeie nachtrus hee, na al hierdie, en julle moet lekker droom, en julle moet lekker slaap, en man, uh, so moet net alles wat lekker is, en dan morgen een lekker dag ook, ek hoop so, die weer, oeh, uh, as hy moet bly soos hy nou is, dan is ek nie happy nie. Ek wil hiberneer, ek wil hiberneid, soos een, uh, uh, wat is hierdie grizzly bears, of soos een slang. <laughs> nou, ok, ek speel uit met, wat, wat, wat, wat, wat. Hier is nog soveel wat oorgebleid. Kom ons doen het maar de Browns, en hulle skring, uh, sing vir ons Scarlet Ribbons. Lekker aand, tot later, ek sien julle morgen met my ander program, o nee, dit is oormorgen, Eh, dan doen ek treffers van toeke tot nou. Jannie is morgenmiddag en ek dink hy gooi milies. Kom ons, ja, ek groet julle. Cheerio! I peeked in to say goodnight with closed and shuttered. All the streets were dark.